prayetna pudendha mangarah mamrih manglawan arep ora seksa ong ya kruragatku ten Merih mamuter kunta moksala candra Ha Kuceleng kuceleng iblis lanet satra bagus mantek manteng, manteng, tak takon ning dimas wong ya lingga nok Gus ngaku oh, ngaku. Buta gede takon ning ndi dongko sapa percik. Waduh junjung ta urip opo? Opo FM ya. Wetya saka ing biku kong pura jeneng Ki Wala Sanggirna Janggi bar takon sapa jeneng Gus? Raden Laksmana Widakdo. Laksmana Widakdo dasar kepara nyata. Sumatya lumakum nyati us. Ngetotake kerenteke ngati jumangkaing suku kedheping netra. Ora kebacut kudu bali kudu bali. Induk bacut ora entuk urudha peksa. Wani karo aku apamu kang tak wedeni. Buta Pandhawa tata kate wisaya. indriyaksa sara maruta prayot long ati-ati Gus leno pengin tamurang sang kemudajur kuwarep Gus aja wah. Lek semono widakdo kang dadi aran kubuta sapa jenenge Yuwa Kala Pragongso. Belakno patine rawangku dikeporong ngarsa legane atiku prayitno ngati-ati. Haitu balang beto mutrak sot sampir ke pundak kirek ngeriok melitu kuandam wah. <laughs> Oh, wah. Gon lakuning lekas lukita linuding kidung. Eh Kang Semar. Eh kula Gus wis mati butani. Eh nggih. Huh, sampun sirna margalayu den. Kang mangkono hayo Kakang Mbacrek laku enggal kundur marang Pancawati. Eh monggo kula dherekaken Gus. Punapa ta? nenging driya mangu mangu mangun kung kandhuwan rimang lirlena tanpa kanin kenthong ing paluwapindo wang siting kagung karagan hanjrah sabdaning soto kakuluruk asahuran asahuran Samono pan meh rahino Meko bangkaton sumirat e ing sakidul wetaning kedaton ngalengka. Ing kono wonten papan ketingal singup. Rinengga kembang sembojem yang reksa gung kang slure murmambat hange beki pagerbanon. Lah menika to papan pasaryaning sawarga Prabu Dasamuka. Kuburan dawane pitung depa wiyare patang depa. ing inggil ketingal hanggedhang krangki kang dumadi sela kresna sinratan asma menyang dinten tanggal lair kang seda kala semana jroning pasaran kang pinager pacak suci ana gandha semerbak wangi ana nggih aradyan dasa wilu krama kang ketemben prapta wis hanyekar ingkang rama prabu rahwana nembe ngeningake cipta sang dasa wilu kedatak sawaning patih pulontani, tani prabu begana swara nalendring mikukung pura dadi kagiyat aradyan dasa wilu manguning tias mung winangun hening jahniyah ning talaga langit mambang tang pasulan upamaneka wintang tulyo kusumaya sumawur lumrat wikang sekar kadijaladung pangling iki patih bulon tani Kang wis nunggu aku ening pasaryane Kangjeng Rama Rahwana kawulane non kaluhuran dawuh paduka Raden Dasa Wilukrama iki ngabdi pulon tani sampun dangoneng nggo rawuh paduka Raden apa kowe diutus dening anak Prabu Begana Surung kaluhuran Raden kula kautus ingkang putra kadawan nyuwun dawuh dhateng paduka Raden keparingipun Raden Dasa Wilukrama benjang menapa Sinun Prabu Begana Sura dipun keparengaken mlebet ing Pancawati bedah negari Pancawati nyirnakaken Prabu Rama Sawadya balanipun Raden Hawe jumbuh kalian dawuh paduka lumantar telik sanding ingkang paduka utus Sinuwun Prabu Bigana Sura sampun ngantos mlebet ing laladan Pancawati menawi dereng wonten sasmita saking Paduka Raden Dasawilukrama. Monggo wekdal menika Kang Putra Bigana Sura sampun pacak baris wonten tapel wates negari Pancawati. Duh Raden ing semu keselak mboten kiyat ngampah anggenipun inggal bedah negari Pancawati. Mila kula kadhawan nyuwun taus saking Patuk Raden menika wau. Eh, Patih Pulontani, kula nuwun wonten jauh. Saiki uga kowe Dalion matur marang anak Prabu Begono Suro. Bapak tining Porwadyo Bolowanoro, sak ratune kethek pisan ingsun pasrahake marang anak kulanang Begono Suro. dene bab perkara patining Prabu Rama kelawan Laksmana kudu saka tanganku dhewe teh hawit lumantar impenku Kangjeng Rama Dasamuka wis dawuh yen aku kudu bisa mateni Prabu Rama kelawan Laksmana lamun aku wis bisa mateni Prabu Rama kelawan Laksmana ing kono lagi bisa sampurna setane Kangjeng Rama Rahwana Pulontani oh, Oh, oh, mekaten iya. Mula kanggo tengara mlebu ning Sibegana Sura marang Pancawati. Ngentenana yen wis ana kabar mati ning Si Rama lan Laksmana luwih dhisik pulon tani. Dadi atoro-toro miturut manut semarah mring Gusti. Ah. TENISI siji WANGU utama panindak ing praja ngadil Bejo dadi bendara rinepan mring para abdi Ing o oh, oh inggih to Raden Bilih mekaten keparang hamba nyuwun pamit Sedaya dawuh paduka Raden badhe kula aturaken sinuhun Prabu Bigana Surono wis aja kesuwen eneng kene mengko mundhak selak konangan kan pawangan Poncowati sak balimu aku ingkang mlebu kraton marak Kanjeng Lon Ibu Sinta nuli ngestuhaken dawuh Raden 应。Miat langening kalang jualan klar pantamun cara tinon dari kekonang. Ölen. U... Sorem sorote tanpa dangkas rolan pacaring Uh... larasing pamiat kang samya sumewu ing pura puratulya sri cinawi sesotya ma nampa kulup bocah bagus ngirdasa wilukrama wonten dawuh ibu nimbalikan putra kula pun dasa wilukrama bu sira kulub mentas kok ngendi wae to teka sira lunga ora nyuwun pamit marang pun ibu kulup punten dalem sewu ibu Kula kisah lebet tembe masing asamun wigatosi nyuwun wonten pun pengeran. sesambetan kalian anggen kula badhe winisuda Kangjeng Rama minangka Narendra Pancawati mugi kalis saking sekating bebendu ibu mengkono kulub noningi iya iya nggih putraku bocah bagus syukur bagi sewu dini sira kulub tansah gedhekake kasubratanmu minangka lambaran anggun bakal ingsun kepiyake jemeneng nata nggih redasa wilukrama. Nun inggih Kangjeng Rama. Punten dalem sewu mboten kok nama kula menika nggih kemangsa Rama. Lajeng benjang menapa anggen paduka lengser keparabon Dewaji. Hawit ingkang putra sampun samapta ing gati sawega ing diri. Meringantos kedangon menika wah kados kirang prayogi sabab menapa kuwatos sing maneh kula mangke mindak selak wonten para tu mindak cucukan ingkang badhe saged ngingeraken kersa paduka temah gagalaken anggen paduka badhe misuda dhumateng ing putra Puntasa Welukrama Kangjeng Rama Mangkono kulut nuringgi iya sira jawas sumelang ya ngiring ndak kira para pawongan poncawan ti ora wani nyentulani kang dadi karsane ingsun. Apa meneh bakal mbujuk murungake nggone ingsun bakal misida marang sira kulub. Sabab para nayaka praja wis padha saruji marang apa kang dadi kersane ingsun nggih dosa wilukrama. Oh, mekaten. Iya, ah, syukur bagi sewu menawi para nayaka sampun kepareng sami sae kok kapti Kangjeng Rama. Dasa menika hiye. Iya ya nggih dasa menika Rama. aja kuwatir ya kulup. Ora orane yen Kang Rama bakal lincat ing janji. Awit putraku ya mung siji sira kulup. Kang Rama saleh keprabon kuwi menyang endi parane? Yen ora marang sira kulup kang wajib nampa panguwasa mau ya nggih. nuninggih kaluhuran dawuhipun Kangjeng Ibu. Kula ugi sampun gadah gegambaran kok Rama kepiye nggih. Menawi kula sampun kelampahan jumeneng nata wonten ing Pancawati, Kangjeng Rama saha Kangjeng Ibu badhe kula yasaken palareman ingkang mapan wonten pucuke ngarga. Ing mengajab supados merdika tuwin tentrem balipun Kangjeng Rama tuwin Kangjeng Ibu. Dene lampahing pemerintahan menika mangke, kula badhe nglajengaken menapa ing sampun kadidayan Kanjeng Rama. Sonalih para wanara ingkang sampun sepuh saha sampun kathah lelabuhanipun dumateng Kanjeng Rama. Tumuli kula kendelaken, kula paringi ganjaran. Ingkang ganjaran wau sageta kangge pawitan ngupadi sandang tedha Kanjeng Rama. iyo ya nggir, ingsun banget nayogyani. Sira ingkang maksih mudha aja nganti nglalekake marang lelabuhaning para pinisepuh mau ya nggir. Kaparapun bapa angudang sira kulup taruna ngungkulana bapa. Budi dayanen kepiye supaya poncawanti mengkulih becik dinimbang wektu iki ya nggir. Nuninggih matros Mbah nuwun pangutang saking Kangjeng Rama Dewaji. Yai Ratu, kula wonten dawuh sinuwun. Apa Yai Ratu nyarujuki yen ta putramu ingsun wiswida mengko dina syukur kasih ngarep iki, Yai? Kula namung dari menapa kepareng paduka ingkang sinuwun. Wah! Inggih, inggih Kangjeng Rama. Dina syukur kasih menika Wadalan kula to Rama menika dinten ingkang sae sanget inggih mboten kedangon diwaji kapara nyata nggih dasa milu krama kang mangkono yayi gandeng wis emeh ndungkap wangsi ratri ayuh yayi ingsun kali semene sawetara monggo kula dherekaken kang jenengan Bumi gonjang ganjing langit gelap-gelap katon lurikin canging sang maweh gandrung ing wondene kanggo sira klub dasa wilukrama ndak pundhut aja adoh-adoh kelawan pun bapa kepara sira ingsun keparingake sare ana jroning pasarianku karep ben ora nguwatirake panggale ibumu yo wah nuni ngestakna kanjeng rama Monggo, suwai kula dherekaken Kanjeng Rama Dewaji. Rai Prabu Rama wis katon Turkopati karo Dewi Sinta. Ing kene margane aku gampang mateni Rama kelawan Sinta. Sebab aku didilan itu enggak sanggon hanggon ini Indra. He. Rama kelawan Sinta nadyan kowe gawe becik sing kaya ngapa marang aku? Ning tetep aku ora trima marang sedane wong tuaku Rama Prabu Dasamuka. So aku anak kudu bisa nyuwargake marang Sudarmo. Ya kanthi aku mateni kowe sekloron tegese wis sah utang marang aku. Tutukno oleh mutur aja nganti tangi. Aku bakal marang papan palaramanku. Mundut pusaka keris ing patunggonku dhisik. tumuliku bali bakal ngilangi nyawane menungsa loro sing turu kae. <laughs> Ora suwe pati meh ora mbok sinto. wauta kaya mangkono. Nalika semana Radian Jaya anggota ingkang ning jroning pagunjaran. Uninga sang Dasalukara memedal saking papan palremane kanthi ngasta curiga kang wis ligan. Tuwuh Raos Sujana sang Jaya anggota. Sigra ngetok karo Sang Uruji Wesi binenggang wani. Kaya medal saking pakunjaran, kanthi lon-lonan jaya anggota ngrunduk marang lampahing Sang Dasa Wilukrama. nyoto laruto saking dosa sakura kula ya mutusa sang sri rama lan kowe sinta aku wis nggawa keris kang bakal nguntapake marang patimu wiwit dina iki olehmu turu kan bojomu wis ora bisa tangi selawasmu sebab nyawamu wis oncat lumantar kerisku kowe iki Kangjeng Rama Prabu Rahwana kula suwun keparenga tentrem wonten ing kasuwargan Kangjeng Rama kanthi pecahipun Rama tuwin sinta saking tangan kula Kangjeng Rama sampun pikantuk pulih total mangki Langlanging driya mangu Mangun kung kanduan rimang Katalika kaya mangkono dupi dosa likara marsa namake curiga marang Prabu Rama. Datan ngrahita lamun solah bawani, munamunine dosa likara mo saking wingking Gusten gateake dening Sang Jayawenggada. Dereng antos tumama marang angganing Prabu Rama. Kanthi trengginas radyan anggota sigre nyaut curiga saking tenganing dosa likara mo. Dadi gagawi katan pokre Sang dosa likara mo. sakala bengok suruh dadi ungu sing kadhe sari. Martane mati mu kuwi. Eh! Eh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Aduh, wah, kanjeng omong, anjing itu. Kakyat dari sangka pirangmu, rinangku kinempit kempit. Ing. Waduh, kanjeng romo, kanjeng romo, so kanjeng ibu. Gusti tasih ngayomi dhumateng Kangjeng Rama duwin Kangjeng Ibu temah uwas saking bebaya pejah Dewaji. Putra Gunggir dosa lelu kromo. Iki ana apa teko sira bengok sora nganti wungu nggonku nindra kulup. Kepara Jaya Anggada gaeneng kene iki kepiye nalari nggir. Iya ya kulup dosa lelu kromo. teko sira matro yen kang rama lan kang ibu asoko bebaya pati kepiye nalare ngger moringa matura unjuk wedi ngrama so ibu nalika kula nenggo anggen paduka sare kedadak ing papan ngriki klebetan maling agung sampun ngunus curiga badhe mejahi rama tun kangjeng ibu nanging nembe badhe namaken curiga dhumateng kangjeng rama kula semerep lajeng kula bengok suruh menika wau sareng biar pajar dilah murup jebul malingipun bedes anggota ing nyepeng curiga menika kanjeng ibu bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lur sanging sang mawe gandrung ing Yo jaket dewa Bathara. Ora nyono anggota wis nekat bakal nyedani snuwun lawan aku. Cetaya anggota rewondo kang ora weruh ginawe becik dening kang Rama Gertosa Weluka Eh Jaya anggota. Wonten tau Kanjeng Sinuwun. Teka sira wis tega marang Prabu Keparing kula munjuk atur, ora sah kowe matur aku ora nampa sing dadi paturanmu. kepara widina iki sira ora kena ngambah laladan poncomati aduh sinun kula pamit sinun lombo sakripisah kalian batu kau siluruhan piye ngopo patong kowe endo wiyat amun amun derek gumampang ing eh patih bulontani paran pawartane kowe tak dawi metokake paman dasuli krama apa wis gawe kepareng munjuk atur sinuwun Kula sampun pinanggih ingkang paman raten Dasa Wilukrama wonten pesaryanipun ingkang Eyang Sun Prabu Rahwana. kula ugi sampun ngaturaken wasing gati dhumateng Raden Dasulukrama. Sak banjure nyuningi ingkang paman paring dawuh menawi badhe mlebet ing ladan Pancawati dipun dawuhi nenggo menawi wonten pawartos Prabu Rama sampun pejah ingkang paman ugi dawuh perkawis pejahipun Rama Laksmana ingkang badhe mejahi Raden Dasulukrama piyambak wonten sanes-sanesipun dipun sumanggakaken paduka ingkang sinuwun. Mekaten Sang Prabu sakulaturaken dhateng paduka ingkang sinuwun. Punika janggan-janging langit kelap-kelap katon. Lurikin canging sang maweh gandrung. Yen dadak ngenteni kabar Pati Prabu Rama kesuwen teh, kesuwen. Aku selak ora serontok kumudu bedah Raja Pancawati. Mundak selak kelangan greget. kirapno para adiyep layo budal jelek menyang para jembumi awas pocapati ndawak lo dera ikan sinuin samanging driya mangu mangu mangun kung kanduwan rimang ing ana kethek ulese abang sapa iki aranku jayawenggoda balik kowe sapa narendra mbikukung pura prabu begana suro ana wigati apa dene kuwi ngirit wadya bolos gelar papan ngancik laladan pancawati ora tedeng aling-aling -aling. ingsun bakal bedah negara Pocawati mateni Rama kelawan sak wadya balane. Andang kurudha lirik netap jojo bang mawi ngowengis. Ing welatala. Langap-langap waten ngucap ibi kono suro. Kasembadan ngrayang kuncane Gusti ku Prabu Rama. Yen wis bisa ngelangkai bagi wah kelakon ajur kuwi ndawa kecelek. Wah,

Narto Jayanarata. Lakon sirna dening siyungku kowe parat. Kowe mati tanggo sandanganmu bengono suruh. kasempatan nggo sandhanganing Prabu Begana Surung. Ya. Genti aku mbacut ki lakung luruk nyang Pancawati. Dura legawatiku yen durung bisa ngilangi nyawali Sida Semlukrama. Eh, Dasa Semlukrama. Nyata wit Saltoratus sing digdaya ayo, adapun iki Prabu Begana Surung. lakune banter men ta iki. Beda karo adate nganti ambek aku ngaru napung. Sinuwun kula semusul sinuwun. Wah. Dosul kromo ayo, adep ana iki bekono sore dosul kromo. Ati di tangan kadanging pun kakang kang nembe sowan nuninggi kula ingkang abiyantara kakang Prabu siadi wis mireng pawarta apa pawartos menapa kok Prabu abdimu jaya anggada bakal tiga marang pun kakang ketitik ing wancirati mlebu marang pasal pun kakang bakal nyidro sedaku yai hmm, kados pundi to kok Prabu teko jaya anggada lajeng malih pingakados mekaten iya nanging yai lelakon iki sing waspada lan sing panitia ya di aja kleru marang panawangmu murdaka senen kula ngestakaken dawuh kula ingkang sowan sinuwun patih anila mlayu-mlayu gawe kaget ana apa unjuk wuninga sinuwun menika wonten pangamuk ing ratu Megukung Pura nami Prabu Beganasura sumbar maciyo-ciyo nyumbari calon Indra Pancawati Gusti Raden Dyasa Wirukrama ing wasana sumangga kula nyadhong dawuh sinuwun kagiyat risang kabirangu rinangkul kinompet kempet ing putra putraku Gerdasa Wilukrama kula Kangjeng Rama ana ratu angkara murka Prabu Beganasura ingkang lurek perang nantang marang sira kulub dasa Wilukrama ingkang mangkun nggih mara enggal metu njaba petukna yudaning Beganasura mau ya nggih Dewaji kepriye? boten kok nama kula mingkuh menika mboten. Menapa Pancawati kirang Sintopati lah kok lajeng kula kadhawuhan majeng perang? Mongko kula menika rak calon ratu Kanjeng Rama. Nggir ora dadi apa ya nggir sira maju nyang palagan. Idepe malah ngatonake tanggung jawab marang negaramu. lan maneh kanggo tulodha marang para nayaka lan wadya balamu. apa dene dadi ajang gunung ngatonake lelabanmu marang praja lan para kawulamu ya nggir. Iya ya kul le sira manut parintah ingkang rama ya nggir maju nyang palegan. Nur Raden, kula inggih nayogyane sanget. Gandeng ingkang dipun sumbari menika paduka Raden. Mila para radya bola mboten sami magut ing palegan. Mangi mindak dipun wastani tumindak lancang-lancangi calon malindur ing Pancawati Raden. Mila monggo, monggo, majengipun pun Raden. Makut ing palagan kersanipun saya wimbuh wibu watu ko Raden. Tumigun janggan di langit gelap-gelap katon. Lerkin sanging sang maweh gandrung. Wah, wis ora genah kabeh punggo Pancawati. Aja do melu-melu. Tak lele pirusuk kaya dapur pirusuk parat. ang ya. Iki sing tanten ya bangsa telek iblis lanat. Eh bigono suro. Apa kowe wis mingerke blatmu kok nyembari marang pamanmu aku eh? Aku iki sapa? Hmm? Aku iki Pakmu cilik le. Aku iki adine bapakmu Kakang Indrajit. Jit. Eli ngogus. Kowe tak jak sekuton bareng-bareng mateni Prabu Rama mongko wis gelem. Lah kok saiki malah kowe nyembari barang kowe piye nalare eh? Kakan bocor lakon klantang sakamu pot. sos un barco. Sirna dening siungku. Keparat kowe sing ngerti banyu tumarang siji anggota. sinuwun kula nyuwun pejah sinuwun surem tiwang kara kingken lermang uswa kang layon ong denyo hilang memanis watanan nira layong kumol kucem rahnya maratani dosi nyun sesembahan kula ing madya padha sampun masuk marem manah kula labet sampun sakit mejahi dosa wilukrama ingkang kula semanten badhe nyidra sedha paduka dalah Gusti kula Kangjeng Ratu Sinta Hananging kula kinten paduka nata mboten badhe pitados dumateng atur kula menika wau ing menika dosang Prabu kang abdi pun jaya ing namung ngentosi anggen paduki Indra badhe ndawaken pidana pejah dumateng punanggoda. Monggo sinuwun. Kula aturaken tangan kali, Kula mboten badhe suwala sinuwun. Kula mangertos utang pejah inggih kedah nyawur pejah sinuwun. Jaya anggoda. Prabu Rama isih genep pancandriyaku. dosa apa ingkang bakal ingsun sandang yen panjenengan ingsun matrapek widono lawan sira anggota sebab apa awit sira wis mujudi apa kang dadi kersane ingsun semurupa anggota wiwit bubar brubuh ngalengka banjur kundur marang Pancawati apa kira-kira isih ana punggawan ingsun kang setya bekti marang Prabu Rama pranyata tumindakmu wis bisa makili marang para nayaka lan para radya kawuling Pancawati jebul isih padha setya tuhu lari batin marang Prabu Rama nadyan kabeh mau ora ana pituwas apa-apa ya kaya lekasi anggota iki kena ingaranan labuh kang tanpa milik lan pamrih kanggo pribadi lan kanggo golongane dhewe Muga-muga oleh padha gedhekake kaprayitnan kawaspadan kaya lekasing jaya anggota iki mau tansah kasalira dening kabeh warga gung bangsa Pancawati. Yen wis bisa mangkono, tetela bangsa kita ora gampang kena bujuk alus kang mawa racun ingkang katindakake dening para menungsa kang mung waton sulaya. So lan maneh bangsa kita ora gampang diadu kumpul dening wong kang ngelak marang panguwasa. Eh, para nayaka kabeh wae. Gandeng Jaya anggota wis ngatonake labuhane marang negara Nalindra. Mula Seksenana wiwit dina iki Jaya anggota ingsun pundhut putra angkat lan wis sak yen Jaya anggota nampa kanugrahan bintang Mahaputra. putra. kanthi kapadhanan kekasih Raden Rama Handaya Putra. Duh, sinuhun. Wah. Anak ngger. Anggo. anakku lanang jaya anggota kuwi nyembuh asmaning paman lan kabeh para kadang wanara anggota hmm jebul alus mung ngungkuli banyu anggota lan maneh sinuwun ora mati pidana kepara kowe dipundhut putra angkat antuk bintang maha putra do sinuwun kang abdi sugriwa nyuwun pangapunten dening antos kula mboten maos kawontenan menika sinuwun ya ya ora dadi boyo pengopo kabeh mau pancen kudu nglakoni lho niki eh inggih oh inggih kula inggih nderek nekseni menika para kawula sami anak seni anggen paduka tansah tumindak adil sinuwun anggen paduka nguji dhumateng kawas padanipun para punggawa nyata sampun lulus ingkang menika kula memuji Mugi para kadang among tani rosan dalah para narakarya ing pegi ngadirejo tasang ngagengaken padan tuwin kaprayitnan kanthi lambaran kerukunan tuwin kemanunggalaning para kadang tani tebu dalah para narakarya pabrik gendhis ngadirejo dados sasarana indak ing produksi gendhis ing pegi madur ngadirejo tuwin indak ing penghasilaning para warga petani rosan sehingga sakit nyembuh terus kuncoran jayeng bawono pigi ngadirjo meniko sak bibare ngeringgitan para warga gung petani tebu dalah pigi ngadirjo tansah manggih hayu hayu rahayu niskolo pon semar nyuwun pangapunten dumateng sedaya kelepatan sokirangan ingkeng kulo sandang tutupi ngatur kulo monggo sedaya kemawon kulo dereaken unjuk syukur menengkersani pun ilahi ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan dhumateng kita sedaya. Hakirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.